ijembo mwese muteze biri hadisa nganiro ndabahanikaze murano makuru yo kuri uno wa kane hanawe kabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarafashe ingingo ko atamugwiza atunga dusubira gutsindira isoko ya leta bigenewe gucamwo abamaguru kuvuzanya ngo bitwaye amafaranga make ngo birashobora ngo birashoboka ku barundi nkuko icigwa cibanze giherutse muri commune gasho y'intara ya Muyinga kivyerekana ibyo byashikirijwe na muganga Edouard Nkunziza arongoye urunani yo kuvuza abanyagihugu mu Burundi PAMSAB ndasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahere mu gisata c'imibano umukuru w'igihugu yibutsa abanyagihugu kubungabunga itunga rusangi nk'amabarabara atanguza urumuri rw'amahoro ku nshuro ya cumi na gatandatu kuri wa gatatu mu gisagara ca bujumbura umukuru w'igihugu evahetse ndayishimiye yibutsa ko ayo mabarabara nako ari ay'abarundi bose akabona ko ayononekara yoba arasanurwa hakiri kare tumukurikira ntibavuge ngo ni ibya leta ntibumve ko ari ibyabo igihugu ni rwacu iby'igihugu ni rwacu nyine tubibungabunge nk'ibyo mu muryango amabarabara murabona no munsi twaratanguye gusanura amabarabara murabona amahera bidutwara iyo twatanguye gusanura hakiba umuganda ntitwari gukoresha amahera menshi tugerageze tuze turabungabunga amabarabara aho tuba irica mu ikomini wacu tumenye ko iryo barabara ari irya twese turibungabunge amabarabara turajamwo amakaburimbo iyi nkukura itwaye rijya vu rujya rucekeri ni muce mugarukana kugira ngo ntirisambuke burundu turakeneye rero kubungabunga itunga rusange urumuri rw'amahoro rero ruravuye hasi ruragiye mu ntara bahaze igihugu turasabye abarundi bose aho muzoca urumuri bagwakire ruzanye akanyamuneza ruzanye amahoro ruzanye impore mu gihugu cacu ruje kubaka igihugu none rero abenegihugu mu ntara zose muze mugwakirane akanyamuneza n'igishika kuko ni koko umuco uje kutwakira nagira mpera intege intwararumuri mugiye mutwaye umuhezagiro mukuye ngaha ku mugwa mukuru w'ubutunzi turabipfurije kuzogira urugendo rwiza aho muzoca hose mubashikirize ubwo butumwa yuko muje kubibutsa kubungabunga itunga rusange indongozi z'igihugu zizoza zibafate umugongo natwe turimwo kugira ngo uburundi buje mu kanyamuneza bamwe mu banyagihugu mu ruraruko rw'isagara ca Bujumbura bariyamiriza ingendo ya bamwe mu bagendesha ivyuma mwibarabara batubahiriza amategeko mu guca mu bibanza byagenewe abagenda n'amaguru ibyo ngo birashobora guteza amasanganya bikanatuma n'amabarabara yagenewe abo bagenda n'amaguru yononekara abo basaba igipolisi kijejwe umutekano wo mu bibarabara gukurikiranira hafi icyo kibazo inkuru ya jean marie vianney ngendakumana Kazobona nk'imodoka ituguturutse inyuma igukatiye ko n'uguhamuka ugahamuka ingaruka mbi ni kujya kuntu duca tugenda tutari stable abo ni bamwe mu banyagihugu baba mu makartie ari mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura banigura ingendo ya bamwe mu bagendesha ivyuma mu mabarabara bakunze kubavogera mu kubasanga mu bibanza vy'abagenewe abagenda n'amaguru bakavuga ko ivyo bituma bagenda badatekanye bikeka ko bashobora kugira amasanganya umwanya n'umwanya najya kuri rya barabara rya Rwakarete ushamayuza usanga umudugu usanga muri rya barabara ryawe urazi ko amabarabara ari ibarabara ry'ikaburimbo n'amabarabara y'abanyagihugu ugasanga umudugudu uje inyuma y'ibarabara ry'iwawe vrema ibaze nk'uvuye mu bitaro wajya kuri rwakarede ukumva isone inyuma yawe ingaruka mbi ni kujya kuntu duca tugenda tutari stable ifo yuko dutekana mu barabara ryacu nabo batekane mu barabara ryabo hari n'igihe uri kurigira utari mu byo kuraba inyuma ukazobona nk'imodoka iraje iguturutse inyuma igukatiye ko n'uguhamuka birahahamuka bivanye n'uko ataco wari witeguriye kandi kenshi biratera n'isanganya hari abantu benshi bama bagongewe mu bwo buryo n'ukuri n'akamaramaza aho ubona umushoferi ataye inzira yiwe akaca asanga abanyagihugu aho bariko baraca gaca bahurutura kabagonga bamwe bagapfa abandi bagakomereka kandi yataye ibarabara ryiwe muga kasanga abantu bariko barirenganira akabahurutura iyo ngendo yo gucisha ivyo vyuma muri ivyo bibanza vyagenewe abantu bagenda n'amaguru iranatuma n'amabarabara yononekara kuko amabarabara acamwe abantu adakozwe cyo kimwe n'acamwo imiduga bironona n'amabarabara hajya baca hatagenewe usanga n'amabarabara asambuka urabona n'ivyo bakoresha hari igihe usanga bitanakomeye ugasanga ugasanga zigenda zirahabomorana na nyamodoka bigatera bigatuma haza na bijya binogonogo biguma byimburuka mu ibarabara icyari bomokanye none nk'ibarabara rijejwe abanyagihugu gira nico kimwe n'ibarabara ryo barijejwe imiduga n'ubukomezi wumva ko byo bari cyo kimwe none umuduga uteye ibarabara ryayo ujejwe bayubakiye uca uvogera ibarabara ryacu by'abanyagihugu numva ko byo ari bomo ugasanga bizaniye depanse leta nyine bagasaba abo bagendesha ivyuma mu mabarabara kwikebuka kugira baze baragenda bubahirije amategeko abashoferi b'imiduga icyo no bahanura no bahanura yuko bukurikiza amategeko amategeko yabo bayakurikize abashoferi barakwiye kugenda neza mu ibarabara bakagendera aho bagenewe ikindi abo banyagihugu basaba ni igipolisi kijejwe umutekano wo mu ibarabara cyo kurikiranira hafi ico kibazo cyabo bagendesha ivyuma mu mabarabara batubahiriza amategeko kugira bahanwe hisunzwe amategeko agenga uruja n'uruza mu mabarabara Urakoze Jean Marie Vianney Ngendakumana tukivuga ibijanye n'amabarabara leta ngira kwiye kubahiriza itegeko ribuza amamodoka guhagarara mu bibanza byubakiwe bigenewe guca nk'abamaguru kuko ngo izo nyubako ziba zatwaye amafaranga menshi igihugu Gabriel Firi arongo ishamwe riko mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru asaba leta kubaka ibibanza imodoka zihagararanwe mu bisagara bidakunze igahamagarira bikorera utwabo kuvyubaka kugira ikibazo cibura ryaho imodoka zihagarara gitoregwe umuti itegeko nimero imwe agakwego gashinze ubusa mirongo ibiri na gatandatu ryo kuwa mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi na cumi na kabiri mu ngingo yaryo y'amajana atatu mirongo itatu mu gace kayo ka kabiri ivuga kirazira kikaziririzwa guhagarika imodoka ku matorotwari no kuvuga hajya hantu hasanzwe hakingiwe imihanda y'amabarabara kandi hubatse mu ishyirahamwe rikombe tumaze kubibona tukabona ibintu biguma biba nk'uko umebona ibisanzwe twagiye dufata ingingo y'uko two kwandikira inzego zibijejwe kandi inzego zibijejwe twizera neza ko bazobikora ariko kandi mu gukingira no kubeza amategeko twifuza rero y'uko pouco leta yoshiraho amaparikingi cyangwa igasaba abapurive abikora utwabo babikore igihe babona yuko leta itoshobora kubikora mugabo bikorwa mu maguru mashasha ikigira kabiri mbe mwari muzi yuko nk'amazu ari mu bisagara dufatire muri igisagara ca Bujumbura mu bisanzwe inzu yose yubatswe yagomba kuba ifise parikingi mugende mwinjire mu maparaseri y'abantu murabe parikingi bace bazubakamwe amazu zose umuntu yava ivuga yuko umengo ca kije kijeje gukontorora iby'inyubako niki kibaho biragoye gusigura cyane cyane abantu bagendesha ibyo byuma amakamyo amamodoka mm, manini manini modoka mato mato bumve yuko abanyabugendesha modoka bagomba kubahiriza iryo tegeko hanyuma kandi bumve ko konona ibintu by'igihugu mu bisanzwe nta patriotisme buri kurerekana nta gukunda igihugu buri kurerekana erega ntimwibagire yuko irya sukari ugura ikiro cy'isukari ikiro cy'ibiharage yo gutanga ibifungurwa haterekanye imirima y'ibyo bifungurwa afise bishyikirizwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ihuriro rya mbere ry'abanyamitahe kuri wa gatatu Evariste ndayishimiye hababazwa n'uko abo banyamitahe batunga ku rugero rwo hejuru nayo abarimyi bashorewe bakaguma bakenye hasaba abasaba kwikubita agashi tumutegabiri uzi yuko rero ashora ibyabandi abandi bimbuye ibyo abandi bakoze ubu niyihanurira atangure nawe kumubwiza atunga none muzokoramo abakomisiyoneri kibazo kikabyara hano makuru tuyabandaniza mu gisata c'amagara y'abantu kuvuzanya bitwaye amafaranga make birashoboka ku barundi bose ku barundi nako nkuko icigwa cibanze giherutse kuba muri komine gashoho intara ya muyinga kivyerekana by'ubushikirizwa na muganga Edouard Nkurunziza arongoye urunani rw'amashirahamwe yo kuvuza abanyagihugu mu Burundi PAMSAB igihe hari kuvugururwa ingozi indwi yahariwe gushigikirana no kuvuzanya mu Burundi ku nshuro igira gatanu Edouard Nkurunziza gasaba leta kuraba ingene yo kwiragiza mu yose y'igihugu ubwo buryo bwo kuvuzanya kugira abarundi bose bashobore kwivuza byoroshe Apolline Muzagara uko byashikirijwe na Edouard Nkurunziza arongoye runani rw'amashyirahamwe yo kuvuzanya mu Burundi abantu bangana ibihumbi ijana mirongo na kimwe n'ijana babiri bo makomine ijana n'imwe y'u Burundi nibo bavuzwa n'ayo mashyirahamwe ari mu runani PAMISAB akavuga ko abarundi batitabira bikwiye mu kuja muri ayo mashirahamwe muganga Edouard Nkurunziza akavuga ko baravye icigwa cakorewe igashoho ngo basanze bishoboka ko leta yoshira abarundi bose mu mashyirahamwe yo kuvuzanya ku mafaranga make agasaba rero leta gufata mu minwe ivyavuye muri ico cigwa gutyo amanyagihugu makomine yose y'u Burundi bavuzwe biciye muri ayo mashirahamwe abari muri PAMISAB bakavuga ko bagiye ku bwabo kugwiza kubahiriza inyigisho n'uburyo kugira abarundi bahurumbire ko ku ruhande rwa leta arikade nimubona umunyamabanga ntayegayezwa mu mugwi w'igihugu ujejwe gushigikirana arashima ibyakozwe na pamisabe akavuga ko bagiye kubivugana n'abo vyega bose ngo hatezwe imbere amagara y'abanyagihugu biciye mu kuvuzanya bari muri mwe nayo mashirahamwe iyo ndwi yahariwe gushigikirana biciye mu kuvuzanya yugururiwe ingozi kuri uwa kane kubera iyo ntara ariyo ya mbere yitabiriye uwo mugambi aho abavuzanya bageze ku bice bine n'uduce tune ku ijana by'abanyagihugu ingozi onari muzagara radio isanganiro tuva ingozi tuje mu ntara ya Kayanza hagiye gushigwaho umugwi udasanzwe mu ntara ya Kayanza ugizwe na umuntu waronye cyane cyane abajejwe by'amategeko abagize Kigobuha buha kijejwe inyubako mu ntara abo mu isosiyete imena sumusubire hamwe n'abaserukira abandi mu banyagihugu bo muri komine muruta bavuga ko batashumbushijwe hisunga amategeko ku gice c'amatongo yabo ariko kwacishwa ibarabara ariko gimbwa n'iyo sosiyete byashikirijwe byashikirijwe na buramatari w'intara ya Kayanza harimo hayo mu nama yagiranye n'abo banyagihugu bavuga ko batatunganirijwe neza mu bijanye no gushumbushwa Patrick Nsengiyumva Iryo barabara rifite uburebure bw'ibirometero cumi na bibiri buramatari w'intara ya Kayanza yise barabara ry'intara nomero amajana atatu n'indwi rihanyuka ku ibarabara ry'igihugu nimero cumi rigashika ku musozi Campaza hariko harubakwa ihinguro ry'icayi ry'umugwiza atungana iseti ndori cima bamwe n'abandi mu banyagihugu bafise amatongo hacishijwe iryo barabara bamenyesha ko igikorwa bisi co kuronswa inshumbusho ku matongo yabo aho ryaciye caranzwe n'utunenge tutari duke mu gihe hari n'abatarayironswa ibarabara mu by'ukuri ni terambere ariko ryaje atamubona n'uwo abanyagihugu imashini twabonye zishika barapimye ibyo bapimye twese turavuga ati ni ukuri ni umuco ariko inyuma za metero zitatu iburyo ikijumbu inoti y'igihumbi iburyo umwumbati inoti y'igihumbi igiti cy'ivoka inoti ya bitanu ivoka ziwanje zibiri ntikawa none by'ukuri jewe ntaho uko ego umugambi wabara ni mwiza twese uragukenguruka jewe ikibazo nagize ni uko ivu bakuye ahantu mu mwibarabara bace barirunda mwikawa hagati kandi zoka batambutse ibukiro bazo bampereye nkaca mbona izo kawa nazo zanje zoca zipfa kandi zogeze gute zomba mbungabunzi inyuma yo kumva imyidogo ya bamwe n'abandi kuri icyo kibazo cy'ayo matongo y'abanyagihugu muri komine mu rutage ruvendera ko buca umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi akaba mu ndwi yari yasavye buramatari w'intara kanza gufata mu mwe ico kibazo kugira ngo abanyagihugu batunganirizwe neza atanumwe arenganijwe nimba amatongara yabo atamuze atamuzibukiro baronse ibyo byose babije inama n'igingo kizire yuko umwenegihugu dukoresha inguvu atacyo twavuganye nawe remi cishayo buramatari w'intara kanza asaba icegera c'umuyobozi wa sosiyete imena somusubire iriko irakora iryo barabara gutunganiriza neza abo banyagihugu bavuga ko barenganijwe mu gushumbushwa ku matongo yabo yahitanywe n'iryo barabara ntihagire umwenegihugu n'umwe abomoregwa inzu hatabaye umwumvikano ukwiye kandi umwenegihugu wese azimuraho inzu kubera ibarabara rihaciye aze aronke inzu y'amabati umwenegihugu yatwawe agatongo inyuma y'imetero zitatu ndasabye abarongoye sosiyete uwo bategereza kumvikana bakamugurira iyo ndongozi y'intara ya kayanza yasabye abarenganijwe kuja kwiyandikisha ku ikomine kugira ngo hashyirweho umugwi udasanzwe uzobugizwe n'abajejwe intwaro abo mu kigo obu hakijejwe inyubako abo muri sosiyete imenaso musubire hamwe n'abaserukira abandi muri abo barenganijwe kugira ngo uwo mugwi wigirye ibibazo byose vyotorerwa inyishu ibereye ariko mu kurindira aramicisha yasaba ko inzu zose zashyizweko imisaraba ngo zibombe mugwe ko yokugwaho mu maguru mashya ngo kuko atategeko na rimwe ryisunzwe mu patrick nsengiyumva kuba radiyo isanganiro turangirize mu bivugwa mu ntara ya bururi yangayangana ko co kimwe n'abihereza akanyama k'ingurube mu ntara ya bururi basaba ko ingurube zosubira kubagwa ariko zibanje gupimwa babisabye nyuma y'ukwezi kurenga babujijwe kubaga ibyo bitungwa imwe mu ngingo zafashwe mu ntumbero yo kurinda inandagata ry'akaranda kateye ingurube zo ku mitumba ibiri yo muri komine vyanda Clement Nkeshimana ajerwe ubworozi muri yo ntara aremeza ko karanda kagabanutse kuko ingurube zibiri zonyene arizo zikigwaye asaba borozi n'abayangayanga kubandanya bakurikiza ingingo zafashwe kuko babandanya bakurikirana iyo ndwara ntara Aba yanga yanga bakorera aho bita mu gisampara ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi co kimwe naho bita mu kivuruga muri komine ya Bururi bamaze ukwezi kurenga baraburijwe kubaga ingurube baridoga cane bavuga ko bamaze kubona agahombo kanini cyane mbere bamwe bamwe bakavuga ko batakironka n’icyo bagaburira abana agahombo mbona ni uko nahora mbaga nkaronka nk'ikiro c'inyama nkabashira abana bakamererwa neza ahandi naho nkaronka amafaranga abagurira gafu na nyene inzu nk'ubu mpemba inzu nari nkosa atamahera ndonka iyo myidogo ifiswe kandi namwe mu badandaza b'ibinyobwa muri ibyo bibanza byahora bidandarizwamo cyane akanyama k'ingurube kuko ngo batakironka abashorera ku binyobwa twebwe dusanzwe tudandariza aho babagira ingurube nk'ubu nta bakiriya tukironka kare na kare haza umukiriya ajye kugura akanyama k'ingurube akumva hari kwa kunyu kenshi kakamuturira akashaza akashayihereza akanyobwa kugira ngo yumve yuko bigenze neza mu mubiri ni ukuvuga nk'ubu bahagaritse hajewe ndashobora kuba nashobora kudandaza idumu zibiri z'urwagwa ku munsi mugubu idumu imwe hamwe n'iyinga rirahera intarayimara abo bose co kimwe n'abihereza akanyama k'ingurube basaba ko ingurube zosubira kubagwa ariko ngo babanza kuzipima kugira ngo ntibabage izirwaye ni ukuvuga icyo twosaba twosaba abajejwe amagara y'ibitungwa bakaturekurira ingurube bagasubira bakabaga mugabo babanje kuzipima bakana yuko ingwara yoba yarahetse kugira ngo natwe dushobore kuba kuko imiryango ibayeho nabi ingingo yo kubuza kubaga ingurube ikaba yari yafashwe haraheze ukwezi kurenga mu ntumbero yo kubuza irandagatage karanda kateye ibyo bitungwa ku mitumba ya mushishi na mirango yo muri komine ya byanda havuzwe ingurube zirenga irindwi zanduye iyo ndwara muri izo mirongo irindwi zitandatu eshatu zikaba ngo arizo zapfuye nk'uko ujejwe umugara w'ibitungwa mu ntara y'abururi abivuga karima nkeshimana avuga ko muri kino gihe ako karanda kariko karatuzwa ariko ngo aracasigaye ingurube zibiri zonyine ku mutumba wa mirango zikiriko ziravugwa ariko ngo ariko ngo baracabandanya bakurikirana iyo ndwara mu kurindira izindi rero asaba aborozi kubandanya bakurikiza izo ngingo zafashwe kugira ngo iyo ndwara ntibandanye irandagata mu ntara ya Bururi i Bururi zeno nzabimana radiyo isanganiro urakoze zeno nzabimana ni kuri iyo nkuru rero duce turangiriza ko hano makuru ndabashimire muri mwese mwariko murayumviriza shimire na inoso y'ibonimana yatumye amajwi yabashikira kuri mikoro mwari kumwe na onera muco